بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لا يكون تريكم tarehe من شهر الله المحرم mwaka wa 1444 katika darsa ya kitabu كتاب أحاديث الأخلاق لفضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى تماليزية موضوع إن شاء الله تعالى صنائع المعروف صنائع المعروف tulikuwa tumalizie katika kikao kilichopita qadara Allahu mashaa faal hadithi ikuwa na urefu na maelezo kiasi na wakumbusha tu kuwa jana tulisoma hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu iliyopokewa na Imam Muslim قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه tukataja kuwa leo biidhnillahi taala tutasoma maneno ya alamatu bnu qayim rahimahullahu taala akizungumzia suala hili aljazao min jinsi al-amal malipo ni kunidhana na amali yako قال ابن القيم رحمه الله لذلك كان الجزاء مماثلا للعمل من جنسه في الخير والشر sababu hiyo ikawa malipo yamefanana na amal aliyoifanya mwanadamu ni katika jinsia ya ile amal aliyoifanya katika khairi na shari jinsi ya vile alivyofanya ndivyo atakavyolipa faman satara musliman satarahu Allah na haya ameyazungumza mtume sallallahu mwenye kumstiri ndugu yake muislamu aibu yake na Allah subhanahu wa ta'ala atamstiri hapa duniani na kesho akhira ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة na mwenye kumfanyia wepesi yule aliye na uzito الله سبحانه وتعالى اتنفنينا atamfanyia naye wepesi hapa duniani na akhira ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة من يكون بونغوزيا dhiki ya janga katika majanga ya kidunia ndugu yake naye Allah subhanahu wa ta'ala pia atampunguzia uzito wa janga katika majanga ya kiyama na tamfis si lazima iwe amemwondolea kabisa ile shida yake angalau amempa nafasi ya kuvuta pumzi pengine adaiwa na wale wanaomdai hawampi nafasi ya kusubiri akaja akamwambia asilimia hamsini ya lile deni bwana mimi nitakulipia angalau akapata nafasi ya kuvuta pumzi ile afueni ile na wewe pia Allah atakufanyia hivyo hivyo siku ya kiyama punguzie uzito ومن أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة na mwenye kumsamehe yule anayejuta kwa lile kosa alilofanya na Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe yeye makosa yake siku ya kiyama kwa kuwa amemsamehe yule aliyekuja kwake akiwa amejuta na hili jambo kuna baadhi ya watu na mara nyingi swali huulizwa bwana nimemkosea fulani nikaenda kumuomba msamaha akakataa nikatuma watu waniombe msamaha pia akakataa sasa mfanyeje achana naye si ushafanya jukumu lako wewe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala خلاص ushamalizana naye sasa umfanyie nini mtu kama umwambia nimekukosea kweli nimerudi nyuma kama kuna jambo nataka nalipo ukalilipa pia mimi sikusamehe hivyo hivyo hata ukaomba msamaha sikusamehe mwacheka muona hivi wallahi mimi nawajua watu masalafi wafanye hivyo wafanya ndugu zao na mpaka mmeshangaa mtu wa sunna ndugu yetu bwana si sawa hivi si wengi mmoja mmoja wako salafi hawi hivyo watu katika huu ulimwengu wakoteleza wakoseana shamkosea ndugu yako wajua umemkosea muombe msamaha shamuomba msamaha na wewe juu yako kufanya nini samehe basi kuisha yaishe bwana ndugu yangu nakuomba msamaha sitaki samee bwana mmekosea hakuna eh, amerudi nyuma ametawadha amekubali kosa lake kwa nini wataki kumsamehe sasa kuna baadhi ya watu wana nyoyo ngumu moyo wake mtu mgumu kweli kweli hana kabisa wala afina 'anil nas kule kusamehe wako baadhi ya watu hasa hili likipatikana kwa watu wengine sawa kufaru kana lakini mtu wa sunna usikubali kwa hivyo kabisa na hili ni katika kumfanyia ndugu yako wepesi anadhiki ndugu yako sababu amekukosea mpaka amefikia kuja kwako akuomba msamaha ukimwambia mmekusamee na wewe jua Allah atakusamehe siku ya kiyama kwa nani asiyekuwa na makosa nani ambaye aweza kunyosha mkono akasema mimi sina dhambi ukimwona mtu huyo mkimbie si mtu huyo kuna mtu kweli aweza kusema kwa mimi sikosei kabisa wala sijamkosea mtu wala sijafanya chochote hakuna binadamu binadamu iko siku mkiwa matangamano siku moja mtafanya nini mtateleza tu mkosea ndugu yako basi nisamehe bwana mmekosea mimi pia binadamu nakosea na wewe ukamwambia ndugu yako basi na mimi nimekusamea ndugu yangu kwa kuwa umekuja kuomba msamaha siwezi kukurejesha nimekusamehe fi dunya wal akhirah shaisha na watu wakasahau sasa kuna na wale wengine pia i forgive but i don't forget wewe oh, hujasamehe wewe jifanya mzungu jifanya wajua tumekusamehe lakini sisahau mimi ya basi wewe hujasamehe kisawasawa anayesamehe khalas bwana yashapita ya nyuma sasa ufungua safha mpya fungua safha mpya na ndugu yako ishi na yeye kwa uzuri basi kama ambaye hakutokea kitu kana kwamba hakutokea kitu kabisa ah, watu wakija wakiona ah si hawa bwana juzi walikuwa wakiteta eh si yashaisha kuni binadamu gani ambao hawatete wewe mwenyewe na mkeo ulioko nyumbani kila siku mweza kukorofishana siku zenyewe kisha mara tu mwacheka ah e, ndivyo ilivyo kuwa kama mtoto mshaona watoto wadogo wakicheza mara hao watiana makonde kwa mtu mzima piga marangu usiingilie baba wakanye tu ukampiga mtoto wa watu kesho mwana mwanayo aenda kucheza tena na so, watoto wako hivyo basi chukua mfano kama huo leo mwenzako amekukosea kweli akarudi kwako kukwambia kuwa mimi nimekukosea ndugu yangu nisamehe ah basi yashaisha fikra yako kwenye nini akhira kwa mimi huyu nikimsamehe huyu saa hii na mimi Allah subhanahu wa ta'ala atanisamehe kesho faman afa wa asbaha fa ajruhu ala Allah ha haikutajwa ni ajiri gani ajruhu ala Allah ajiri yake iko juu ya nani kwa Allah subhanahu wa ta'ala ansamee nasema hili na sisi tujipambe zaidi na tabia hii kuliko yoyote mwingine tuwe wepesi kusameheana kwa sababu malengo yetu si hii dunia malengo ni akhira kwa hiyo wajitengenezea tengenezea akhira yako waltanzur nafsun ma qaddamat lighad angalia umeandaa nini kwa ajili ya kesho najua hadithi ya mtume sallam alieleza kuhusu yule bwana mmoja katika wale waliopita katika umma zilizopita Allah alimpa uwezo akawa awakopa watu kisha awaambia wale vijana wake wanaokwenda kudai nendeni mkamdai fulani na fulani na fulani mkimwona na uzito msameni hadith maarufu ikawa wakienda wakimwona mtu hmm, huyu hawezi kulipa huyu halipi hana uwezo amekopa halasi ameisha sa bwana tunkusamehe yule bwana alipofariki قال الله سبحانه وتعالى الملائكة نحن أحق بالمغفرة sisi tuna haki zaidi ya kusamehe bilafu kusamehe kuliko yeye alikuwa akiwasamehe watu wale anawadai wale wasiokuwa na uwezo kama mtu ambaye nataka muda chukua muda na hii tuzungumzia wale wa kweli mtu leo akaja akasema leo kuna waongo wana uwezo lakini achukua kwako deni huyo uta, utaomba si useme wadai mm -mm. utaomba deni lako na hakulipi waelewa hakulipi wangapi katika marafiki tumewapoteza kwa sababu ya madeni wangapi watu ambao tulikuwa nao karibu basi bwana nkope ah, mimi mtu akiniambia hivyo na mtu wangu wa karibu naona vibaya afadhali simpe maanake najua hatonlipa huyo ndo atanikimbia haji tena huyo na naam mi nawambieni kwa tajruba mpaka waweza kumwambia bwana sikiliza nimekupa ili deni waweza kulipa bwana lipa hukuweza na sijui elewa nishakusamehe pia harudi tena usifikiri atarudi harudi tena aona labda akija kija kwako utamuona labda na uwezo fulani utakumbuka deni lako ah yashapita na nkifa shakusamee fi dunia wal akhirah haya wataka nini zaidi ya hiyo pia jamaa kukimbia huyo arudi tena kwa afadhali bwana uachane nalo siku hizi manake watu wamebadilika subhanallah watu wachukulia jambo la deni jambo dogo sana akopa kwa huyu afika akopa kwa huyu azika akopa kwa huyu azika pengine anacho lakini atakopa ili azike basi wengine mpaka inkuwa mtabia Allahu musta'an hapa nakwambia hata ukamwambia pia basi ukishindwa kulipo endelea kuja tu bana wewe ndugu yangu mm na yule ataniona ninakuja na gari pa ataniuliza mafuta unyotoa wapi haona hivyo ataniona ninakuja na kanzu nzuri yule atakumbuka mm, huyu aweza kununua kanzu nzuri lakini halipi deni wako watu ambao kweli hawataki kulipa madeni wallahi ya ikhwa kuna watu wadaiwa miaka mtu anaweza kuwa daiwa mamilioni kisha iwasafiri enda eh, nchi nyingine kufanya yani kustarehe tu yanapumzika tua kisha ajipiga picha yuko kwenye ndege first class pale kwa watu wahehe wale ukinyosha mguu wafinya tu mali ya kuvuta kama kitanda ile vui kisha mbeja wampige picha ajiweka kwenye mafacebook da yule anayemdai akiangalia si huna mdai huyu jamaa sema ana kitu aandika pale mimi na nchi fulani hiyo nchi kwenda hiyo ukiangalia ile tikiti tu yake ya kwenda na kurudi aweza kulipa nusu pengine ya deni hilo ndani lakini enda tena andika for vacation vacation tu enda bwana mpeke yake afikiria mm, enda yeye na mkewe na watotowe watoto wanne watano ah sasa yule mtu amuona tikiti moja mbili tatu hizi tikiti zote nikiunda pamoja hivi hapa zaja kama milioni na si basi angenilipa pesa zangu huyu yuenda akirudi sasa jamaa aona labda pengine ameangukia yule wacha nimfuate bwana vipi sina kitu mimi ah wewe wafikiria sikukuona bwana mi najua watu wafanye hivyo siwaambieni nkisa natunga labda hapa mm, wako watu wafanye hivi hii Mombasa mnaiona hapa ina vituko mimi sina bwana huna juzi tu mpiga picha wewe na wanawe na nani mwenda safari sijui wapi mkirudi tena wapi hawa hawana siri bwana siku hizi sijui kuna vitu vituko gani kwenye ma internet mpaka mashopping pia wakienda basi sasa tuko shopping unajua wapenda sifa tuko shopping maduka ya gali gali yale ndio ndoenda mko ninanunua hii designer ah mpaka yule mwenye kudai asikie wachomeka hatuzungumzii hawa hapa hao matapeli hao sisi tuzungumzie wewe kuna sisi watu huku chini chini wamkopa mwenzako kwa sababu hana kula kula nyumbani hana e bwana sina kitu leo huko watoto walala njaa na wamjua mwenzako huyu enda kulala njaa kweli hapa ah, sishika hii huyo huyo enda sokoni wamuona amerudi nyumbani ambeba chakula wallahi alazim ambeba chakula arudi nyumbani au yakulipe lini eh? nikuulize akulipe lini ukienda ukimfuata siku nyingine wa hivi hapa ndipo hapa maji tu ndani ya nyumba na wajua kweli fika kuwa huyu kweli mtaabani ana mtihani sasa kama yule afanya nini mpe nafasi au msamehe ukiwa watarajia kuwa na wewe pia Allah subhanahu wa ta'ala una makosa mengi wahitaji ule msamaha siku hiyo samehe ومن أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة ومن تتبع أو عورة أخيه تتبع الله عورته لين ختارسا أفوات أفوات أيب زمن ذاكي amfuatiliza kule nyumbani ukoje aishi vipi ana nini kisha akieneza zile aibu na wewe Allah atakufuatilia aibu zako tizama na ikufuatilia nani ni Allah tatabba Allahu auratahu utafedheka shekhi sallallahu alaihi wasallam sallallahu yasturna wa iyyakum mtu kufedheka si jambo dogo ukaona aibu ya mwenzako aura ya mwenzako kule wewe waeneza sasa ah, hata tuambia nini yule na hivi na hivi na hivi na hivi ah, si sawa utafedheka na wewe waman dharra musliman dharra Allah bihi ni kumdhuru muislamu ajue pia Allah subhanahu wa ndiye mweza wa kila kila kitu kajalia madhara na yampate nimeweza kuona tena mara nyingi yatokea mambo kwa watu ambao wamepewa vyeo fulani kwenye kazi hivi ampewa cheo ndio meneja awatia dhiki wenzake awafikishia madhara wenzake na yeye sasa si ndio yalipo zaidi hapo enda India akirudi wewe utafikiri ni Nairobi panda ndege akirudi kuna nini na miajipu huku na miajipu huku haweshi hao atibiwa tu yeye kumbe huku kuna watu hawadhulumu hawafikishia madhara adhulumu wenzake na yeye Allah muonja na mitihani kwa namna anavyowafanyia wenzake waman shaqqa shaqqa Allahu alayhi mwenye kuwafanyia watu uzito na yeye pia Allah atamfanyia mambo yake mazito Allah amekujalia ni ankupa uongozi wa jambo fulani wawafanyia watu uzito mabiashara yafanyiki tena kitaka paka ufanye hivi paka ufanye hivi paka ufanye hivi ah, watu wana uzito kazi gani jamani mwatutia uzito usipofanya wewe hivi nitakufanyia hivi eh asubiri na wewe mambo yako ona homa yako mwanzo homa tofauti na wenzako nzito kweli kweli kianguka asimame akitoka ili apata zito ili akitoka ili apata zito ili kumbe ni kwa sababu ya kuwatia wenzake kwenye uzito wafanyia wenzako uzito kuna wengine wana taabu hata akiwe kwa askari wa mlangoni tu atie wenzake uzito wacha kumweka auwe kwa askari tu wa mlangoni pale e baba e, basi kuingia kwenye nyumba hiyo kwaingilika kuna sergeant pale pale atakautambue kuwa yeye yuko pale basi wewe pia utaka kujitia uzito ndugu yangu ya nini watia wenzako kwenye dhiki na wewe ujitie kwenye dhiki tena قال رحمه الله تعالى ومن خذل مسلما في موضع يجب نصرته فيه خذله الله في موضع يجب نصرته فيه na mwenye kumwangusha ndugu yake Muislamu wakati amuhitajia nusra yake katika hali ambayo ahitaji nusra yake yeye ndio yomwangusha amnyima nusra ndugu yake muislamu na Allah pia atamnyima nusra wakati ambapo yuhitaji sana nusra ya Allah Allah atamnyima nusra na hili ni jambo muhimu sana kulizingatia hasa kwa walinganizi waweza kumwona mlinganizi fulani wa sunna ashambuliwa kwelikweli na bid'ah kisha wewe unketi kimya stahili ule ngoja ngoja tu endelee hivyo hivyo wewe unaona hii dini ni mchezo apambana mwenzako na wewe uko ubavuni pale wataka nifanye lipi wewe bwana shikilia hapa na wewe watandika akirusha yule na wewe warusha mpaka wasambaratiki watu wa bidhaa wote hakuna mtu ajijua jielekeza huku huko hawajui waelekee wapi namna hiyo kule yule kule yule kule yule mpaka wale jamaa wapiga kelele ah! kwa siku kama radi tano hivi hawajui waanze wapi namna hiyo wamnusuru mwenzako ukisikia tu ndugu yako ashambuliwa tu kule katika utosu kwa sababu ya sunna na haki aliyokuwa nayo eh hey, baba eh, vipi huko salama hebu sema kwatakana nini hivi na hivi na hivi haya bwana sisi tuendelea huko na wewe endelea hivyo hivyo angalia maneno utampa maneno tu mwenzako mazuri ya kumtia himma lile jambo akasimama nalo la haki na wewe ukaendeleza na ndugu yako mwingine kule wa sunna koneni wacha na mimi nimnusuru ah, alhamdulillah basi ile jambo sahali likawa lapita na ndio maana mtume sallam alivyozungumzia ili pote mansura qala la yadhurruhum man khadhalahum ukiwafanyia takhdhil wenzako hauwadhuru chochote wajidhuru nafsi yako ukiwanyima nusra ndugu zako wajidhuru nafsi yako sio sawa usimnyime ndugu yako nusra wakati akuhitajia qala ومن سمح سمح الله له من يقسمه ان الله بها امسمه والراحمون يرحمهم الرحمن حديث يوم يمت وسلم ولي وليون هروما الله بها هو رحيم وانما يرحم الله من عباده الرحماء الله هو رحيم كتك وجهك ولي وليون هروما ومن انفق انفق عليه mwenye kutoa hapo acha ubakhili toa ukitoa na Allah yakupa subhanahu wa ta'ala kusifinye ukifikiria nikitoa kitaisha a ukitoa na Allah yakupa subhanallah wama anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin ukitoa Allah akupa badala yake kila ukitoa na Allah yakupa subhanahu wa ta'ala ومن أوعى أوعي عليه من يكوي فاذن كوي فاذن شو تقول فاذن وين زاكي فيت كوي فاذن كذا نا الله تموي فاذن ومن عفا عن حقه عفى الله له عن حقه نا من يكوي سمي حقياك ني حقياك لكن يكوي سمي يعني ني مبتان وانا مين نتنازلي حقيان وانا ميواجه kuna haki ngapi za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo una upungufu nazo na Allah pia atakusamehe waman jawaza tajawaza Allahu anhu maana yake nini kasamehe na Allah subhanahu wa ta'ala atakusamehe waman istaghsa istaghsa Allahu alayhi istighsa ni kule ukawa wafuatilia mambo kwa undani wafuatilia hata jambo dogo tu mfano kwa kazini umewekewa wakati wa kuingia saa mbili kamili mwenzako ameingia saa mbili na, se, na sekunde 30 hapa umeingia na sekunde 30 basi hivyo yani ajifana afuatilia kwa ndani hata yale mambo amehusia kuangalia yani madogo kabisa ayafuatilie na wewe pia utafuatiliwa hivyo hivyo makosa yako makosa yako utafuatiliwa hivyo hivyo فهذا شرع الله وقدره ووحيه لشريع الله نقدر ياكنا نوحي واكي وثوابه وعقابه نمالبو ياكي ثوابه نعذابه جيس كله قائم بهذا الأصل وهو إلحاق النظير بالنظير واعتبار المثل بالمثل إذن لفو لفو شريع كلي جنفنواكي تشابليكونا كلي جنفنواكي فينا فنانا فيكوا بموجه na kuzingatia jambo kwa mfano wake vile unavyofanya ndivyo unavyolipwa waljazaa min jinsi al-amal fahamu hapo kujiangalia vizuri wewe amiliana na watu vipi vile unavyoamiliana na watu ndivyo atakavyoamiliana wewe rabbul alamin subhanahu wa ta'ala vile unavyoamiliana na watu ndivyo Allah anavyoamiliana wewe wacha ujabari bwana wacha kujiona hakuna kama wewe huwezi wewe Allah akiamiliana na wewe muamala huo hutouweza wewe kwa hivyo bora kuwa na wenzako ishi na wao kwa uzuri ishi na wao kwa wema wewe jua tu ukiishi nao kwa uzuri basi na wewe utapata mazuri ishi na wao na kujipiga kifua ha tutaona mwisho wako utakwenda wapi kuna watu huwa waghurika na ule wakati yani ajiona muda mrefu yeye wafanya mambo hayo lakini ah mbona sipatwi na kitu mimi kama sasa laula yuadhibuna Allah bima naqul mbona hivi mi naona mambo yangu yanaenda vizuri kumbe afanywe istidraj istidraj inna Allah yumli lidhalim Allah ampa muda na muhula yule dhalim hata idha akhadhahu lam yuflithu siku akimpatiliza haponyoki Allah akija kukamata hauponyoki wakadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya dhalima in akhdahu alimun shadid kwa usije ukasema wewe waweza kumwona mtu amemkosea mwenzake amemdhulumu yule mwenzake amwambia mimi nakuachia Allah ambia ah, mi naona utafanya jambo la maana uniachia mimi Allah ah, basi sawa nda zako kwendo nini hamna lolote ah hasubiri itafika wakati utakuja kukumbuka maneno uliyosema wala usiende mbali itafika wakati utakumbuka kuwa do mimi nafikiria ni siku zile nilisema yale maneno ndio hayana ninayoyapata leo na hayo bado kuna kesho kiyama utajutia kwa yale maneno ya jeuri uliyokuwa ukiyasema hapo duniani mtu achunge ishi vizuri bwana binadamu wewe kwani utaishi miaka mingapi 60 mia ishi ndio nini hebu wewe angalie sasa hivi umri wako pengine labda na miaka 20 30 40 50 hebu angalia yale yaliyopita yalivyokuwa haraka sasa uko duniani hapa hujasema labithtu yawman au ba'dha yawm uko duniani hapa sasa kule akhira majuto yatakuwa makubwa zaidi mpaka utakuja kuona ah kweli ilikuwa ni saa kipindi tu kidogo mimi nimekaa ndio pale yatamani mtu arudi duniani kwa hivyo haya maisha ya dunia mafupi kwa wewe kubeba dhulma ni mafupi kwa wewe kuwaudhi ndugu zako ni mafupi sana wewe sasa hivi ungelikuwa wajipanga kwa kila unachokifanya wafikiria hii yanisaidia nini katika akhira yangu kwa wajipanga kabisa kwa ajili ya akhira yako basi wewe utakuwa mwerevu mno muonee huruma mwenzako Allah kurehemu msaidie mwenzako Sheikh ulislam Ibn Taymiyyah kama Rasulullah rahmatullah alayhi akijua yoyote katika ndugu zake ana shida asema yas'a sa'yan shadidan enda mbio mpaka uweze kusha ah wewe kwani lako hili kuna watu mtu yuenda mbio na wewe kweli kweli mwanzo mpaka mwisho hakikisha ile jambo lako limekuwa lakini Ibn Qayyim asema kwa nini afanye hivyo ya'lamu anna Allah fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi ni hadithi ambayo tukasoma والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه kwa hiyo ikiwa mimi namsaidia huyu ndugu yangu na namsaidia kwa moyo wangu wote natarajia nini mimi na shida ngapi na matatizo mangapi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa mimi namsaidia huyu ndugu yangu atanifanyia wepesi sababu ashaniahidi hapa lakini bwana nina shughuli kidogo hapa naomba utatoa ngapi basi wewe utakula hiyo shilingi 20 tu ndio malipo yako haya hutaki kumsaidia sio ndugu yako yake ukipata jambo la kheri kama hilo lipiganie huku